Panamako paper horiek aipatzen bagun nitu, aspaldiko partez. Kazetariek edatu informazioak dira, badakizue, hain aldiz aipatu dugu, dute, denek, baina bon, ala ere, aipatu behar dugu pixka bat. Kazetariek landu dokumentoak dira, baina nola lortu dituzte milioika dokumentu sekretu horiek nola atxemaiten dituzte bost milioi e-mail eh, bildu dituzte horotarat eta hainbat gigabit informazio, gigabit internet edo ordenagailu mm, datu bat da, eh, pixu bat, bref. Kazetariek informatzaile anonimo baten bidez bildu dituzte, ala agertu dute. Anonimo horrek nuntik bildu ditu, txegur internetetik pasatuz. Hala da, iduriz informazioan arabera sustatu puntu webgunean espikatzen duten bezala, cracker batek bildu ditu dokumentu hauek. Kasu, eh? Cracker bat eta ez aker bat. Hori azpimarratzen du artikuluak. Uh, eh, espikatuko dut zergatik. Segurtasun silo bat atseman du, beraz, kraker horrek, eta hor, sartu eta silo tipi hortatik dena atera, atera, atera, etengabe, etengabe, uh, ustu, edo ustu gabe, hartu horko informazioak, eta bere ordinagailuan sartu. Kraker, edo aker, zer da desberdintasuna? traker bat sistema informatiko baten segurtasuna urratu nahi duen pertsona da. Aker bat bezala funtsian. Baidan crackerrak onura pertsonalak edota sistema mintzea dute helburu Eta bai, geistoak dira. Eta akerretan ere, badira, mota desberdinak, xapel xuria dutenak eta xapel beltza. Ola erraiten da. Ulertu, ze xuriak, sekuritateak hausten dituzte, baina nabixatzen dute enpresa. Haien sekuritate sistema ez doala. Beltzak geistoak dira. Bakrik jolasteko iten dute gaietik urruntzen gira. Beraz, Panama Papersen kasuan, kraker bat litaike enpresa mintzea baitu helburu hots abokatuak hemen, eta Panaman dirua gordetzen zuten guztiak. Txe, eta sunak nahi dituzie, nola sartu da kraker hori sistema hortan, sekuritatea zuelako ongi benperatzen iduriz. Tartean, kundu ilun bat, zer bakar bat erabiltzea, ez galdegin xehetasun gehiagunik ezakit zer gana duen. Ez naiz kraker bat. Bestalde, bulnerai, bulneri, az, ah, lortuko, bulnerabilitate ezagunak zituen WordPressen plugin bat eguneratu gabe zuen iduriz. Aha, eta zilo bat beraz sortzen du horrek eta krakera hortik sartu da. Segurtasun arazoa initz, dituen Drupal bertxo bat erabiltzen zuten, beraien bezeruen dokumentazioak gordetzeko. Ze amaturrak, ez, ala ere. Eta txarrena, haien webgune korporatibo eta intraneta eguneratu eta babestu gabe zituzten. Simpliki, espresai dira alere. Bref, seetasun teknikoen zat, seetasun gehiago nahi baduzie joan sustatu puntu eusera eta hor dena baduzie, bestena, sobera komplikatu bilakatzena, dena espikatzeko dena da nik ere ez du dena putz, utz, utz, utz, hitz, Eta informazioen sekretuak aipatzen baititugu. Justuki, enpresak babesteko lege bat bozkatzekotan dira Europan. Enpresak babesteko, eh, kasu. Bistanda, importantea da, uh, ze hitz baliatzen den zerbait espikatzerakoan. Diadanik aipatu ginuen, edo aipatu zen ber... Eh, ideia Macron legean sartzen baitzen ber ideia hori. Eta hor, Europatik heldu da. Norbait ari baldin bada, edo aldi bazen bezala presio lana egiten gibel hortan. Makizue, lobi bat bezala hor gainean lege hori pasatzeko, bo, ez dakit, impresio bat. Eh, Constance Le Grip, europarlamentariak du proposatzen lege Eta Nicole Ferroni, frantses umore gileak, bere Facebook Orialdean, aldean, eman bideo batean, simpleki espikatzen du, eta umore pixka batekin, ironiarekin beti, uh, zergatik leke, lege hori ez den, Le secret d'affaires, c'est une loi qui permettra à une entreprise de mieux protéger ses données, euh, au motif qu'elles peuvent être volées, donc d'attaquer éventuellement les, les personnes qui pourraient leur voler. Orduan, hori da. E, Ideia, e, sekretuan mantetzea, eh? enpresa handien sekretuak gordetzeko edo babesteko. Ala zer dioten, tipiak aipatzen ituzte ala ere. Eh? Argudioa baldin bada, enpresen konkurentzia mantentzea eta enpresa tipiak sustut babesteko. Importantea, beti tipiak aipatzea, naiz eta handiak diren lagundu nahi. Handiek ez lapurtzeko gisan, konkretuki beste zerbait. Secret d'affaires, au contraire, euh, Madame Le Grip, euh, c'est ce qui permet actuellement une entreprise comme Monsanto, grosse multinationale, euh, de ne pas publier son rapport sur le glyphosate, vous savez, ce pesticide qui est cancérigène. Voilà, adibidez, adibide obrena, Monsanto, multinationale. ardezagun, Monsanto, enpresabat da milakaren artean, pentsa. Ola bederen ez da behartua xehetasunak emaitea bere pozoinetaz. Gaur egun pixkat mintzendu olako e, informazioak ateratzen ilarik, hor berriki irako, egun irakorri dut, iduriz diru sartze aize gutiago kantzotela aurten Monsanto multinazionalekoek, bo ez gira niga rezasiko eta eh, ez denez gibilean ere beste zerbait eh, informazio hori ateratzekoan eta beraz berriz itzultzeko eh, Monsantora eta informazio gordetzearena, pozoina beraz dela ez dira behartuak izanen eta gainera kasetari batek adibidez hori argitaratzen badu informazio hori, adibidez uh, amiantaren I barakigu orain biziki lan dela eta minbizia sortzen duela. Baina hori sekretua zen eta norbaitek argitaratu zuen, ebe hori adibidez, olako lege batekin, etzen gertatzen halko. Eta informazioa ateratu nahi zuen hori, hop, eh, zigortzen halko zen eta presondegian sartu gerdentasunik ez, simpliki, eh, ola gauzak egiten dira guzuan. Kontradizio, kontradikzioak, azkenean kontraesanak, holandek, frantxez presidenta bakizue, berak ere randuelarik Panama paperzen kasua txalotu behar zela. Txalotu behar zela, uh, be informazio horiek argitarat atera eta babestu behar zirela alerta emaile horiek. Bai, bai. Macron legia, eh? Holanden gobernu zen, ez, naski? Itzetapu! Malek bat, eh, negua deitzen da diskoa, eta taldea Chili. Chili japlari bat da Euskaldun bat, eta sei kantuko diskoa ateratzen du, beste bat arte hau da diskontako azken kantua. Jap doinua beraz. Ja, yeah, ja gua badoala Melankoliaren agerpena Tanta bat izuri ondoren idazteko aukera Barruak ustutzen paper zuria betetzeko horra hor beltzez nire penak Beste behin hemen azua ez Nire saminak ekiditeko prez Zauriak usatu, zauriak usatu Nire ondoan da biltza nire esker jau Aiei lagundu beharra, Balkon historio garratza Ezin egin dezakegu beste zer Dena den horri zango nauztu herri barre batez Ilun argitzen saiatzen baso erdi utxa Oso hori betea ikustarazten Ikuspuntu desberdinen arte korlazioa Itxuatek ikustea badak izter Ta horrela baloratzen dugu Galdu arte genuen edukiko ezpagenu zara Inazoa garela eguzkiaren argiak Iarkia aztean egiten digula Beste behin hemen hau zua ez Balkoan historio garratza paso erdi utxa osonik betea Ikustarazten itxu batek ikustea badak izer ez den Beste behin hemen ozua maika garren ez Malkoan historio garratza paso erdi utxa osonik betea Ikustarazten itxu batek ikustea badak izer ez den Gizakiaren miraria Begien aurrean magia eta bizkarrez jartzen gara Hori baita gure sentzia Inozoa jaiotzetik Gizan natura ustelke Harreman estuak aizea besterik ez orain Espaldian egon ezaren Zure falta sumatzen dudala Egia aitortu beharra Azken atxa bailitzen Barruka guztia ezin kanporatu Zenbat etxipen, zenbat amorru giltzapetu Zenbat etxipen amorru Nondik hasi jakin ez mutu Kampoko barruari zelatanean Noiz iritsiko etxitako muak berreskuratuz izango garen adenboraren legeak eragatiko duenaren ziurtasun osoz Ez inam ez du espada ez, no ez Ez inxentitu ez nire gana Eguzkila ate joka hor kanpoan negu amaitu berria da Ez inam ez du espada ez, no ez Ez inxentitu ez nire gana Ametxak sentiduz negu azkozatu ikasiz Uda berri Txili deitzen da eh, kantaria urraplaria euskalduna beraz. Bezut eh, gehiagoko informaziorik egia erran eh, berataz, ondoko egunetan berdin gehiago. Bilduko musika justuki laster fred berruetekin aipatuko dugu. Daughter deitzen den taldea aipatuko dugu gaur. Musikaz bitz lehenago musika jaten alba genu, edo irensten alba genu. Aha, egia musika belarrietatik azbindar und modaza errekoa musika tripetatik pasatu behar da. Jan Strimska, txekiar kasetariak atera bidea atxemandu, kasetaria oia garen dugu, orain artista bilakatu baita, pilula bat hartzea da aterabidea. Pilula elektroniko bat. Pilula hori irentxi, dolipran bat bezala, eta audiopil unek amar orenez musika botako du zuen tripetan. Tu sens un mouvement à l'intérieur de ton corps euh, et un peu de douleur. C'était intéressant quand ça s'est rapproché du cœur. Uh, Euh, au début, j'ai cru que j'allais avoir une attaque cardiaque. Euh, euh, bon, ez zut bate gogoa emaiten. artista baten performantzia da azkenean hemen, uste noen egiazkoa zela irakurtzerakoan, mainan bideoa ikusi eta oartu naiz azkenean artista baten ideia zela, esperientzia bat. Jan Pupena eh, dut eh, bere egiazko izena, bere, bere artista izena Jan Pup da, Jan Kaka azkenean erran nahi du. Eh, euskaraz, beste zentzu bat hartzen du, zintzen oartu egeran, orain egin eh, egan arte. Bref, bateria bat, badu pilulak, motore kipino bat eta erritmoa da gorputzaren barnean senditzen beste bihotz bat bazenute bezala. Eta gena, zuek autatu kantuaren araberako erritmoan sartzen dena. Eta astapen batean iringarria atxamaiten bazuen janek oartu da biziki landiro saiz altzela beraz esperientzia bezala. atxikitzen du eta berdin obeki berak ere zion hainitzek deitu zutela eta denak pertsona bizkat bitxiak zirela esperientzia bitxiak egita gustatzen zitzaien eh, hoietakoak, bon, funtsian pentsatzut bera bezalakoak eh, zirela, horren egiteko prest zirenak. Hala, hori egana musikan egamezala segitzen dugu zurekin, Fred Begoet. Hori da bai, gaur inglate jalderagoaz, dauz talearen disko berriaren ezagutzera. da eta ofter ini irukotea, bimila eta magean osatu zen Londresen. Gaur hemen aurkeztuko dizuegun Not To Disappear izineko diskoa, talearen diskografiako estudioko bigarrena da. pasatu dira taldeak If You Live lehen diskoa atera zuenetik, eta aitortu behar da egiazko agibitxia dela eskuartean duguna. Alabainan, amarkantu berri hauetan, beren jok atmosferikoa bertze maila batera eraman dute. Lehen kantutik, zerbait egerraten dauku disko berezi bat dugula hor. Elena kantariaren hautsa, beti bezan liuragarria da. Naiz eta soinotresnek orain arte bainotoki gehiago duten hemen. Musikalki, indie folk hau nahiko elektronikoa izan daiteke, baina frango noizi edo zaratatxua ere bai. hau melankoliaz betea da. Baina talearen aintzineko lanekiko argi pixka bat irabazten du ala ere. Sogaizin gutxu nabarmen batekin, taleak batasun handiko disko bat eskaintzen dauku. Ekoizpen lanetan, bertzea bertze, The Hunter, Warren on Drugs edo Animal Collective bezalako tale ezagunekin lan egin duen Nikola Vernez ukan dute. Eta harri da honek, talearen soinuari nolako sakontasuna eman dion. soinua ajunta beratsa da eta alako soinu mugimendu indartsu biziki interesgarriak eskainiak zaizkigu. Irudi mailan ere, taleak freskaldi eder bat hartu du, Sara Shaw margolari inglesaren margo bat hautatuz, disko behiriko diseinuaren zat. Usaian bezala, setasun guziak egeski atxemanen dituzu esarean, talearen izena zuen bilatzailean joz. Nere aletik, bertzerik ez entzuleak, heldu den aste arte usten Dozer talearen disko berriarekin. Water deitzen da talde hau Fred Berruetek aurkezturik eh, mire zuri ondoko aste arte laster hitzetaputzen gure gomita polingel izanen da EHS eta festivalak bere gitaragoa argitaratzen segitzen du bi e, dula asirik gaur ere beste eh, iragarpen bat eta bihar uh, prentsa baten bidez aipatuko dute eta gurekin izanen dugu beraz uh, be, proiektua ere bera aipatzeko bereziki eta kantuz kantu emankizuna aipagai maiarekin biztan da. Ea nor duen gomita, larun batean, mementuz bostak eterdi euskal berriak zurekin maite lopai. Arrestihun entzule guzieran. Siriako bi familia jinen dia hendaiat hilabete undarian prefektuak haitatu dutu familia hoik eta hendaiako esku zabal alkartiak batzaria eginen deie, bai eta ezaraiki asegurtatuko, bestalde ataratze maul eta bastidake, galtua egindie biarnon aldiz hamabost hiriek galtohoi egindielaik. Karikako hezitzaileak sartu dia Power Departamentuko kuntsilia izelaik bujetaren estabadatzen, hoiek ez diogun hartzen departamentiak eguneko berrogeiaz apaldezen sos laguntza, hoien ustez karikan bizi dien somaitek ez dukie habo ez hezitzailek eta kartiel somait hezitzailek gabe batuko dia. Gara kasetak plazaratzen dien berien abea eta erakunde armatiak arma gabetziaikin jarekitzen du, armen parte bat egitzatu izan da eta zerrendaen egiten jarrakitzen eh, diala dio agiri honek eh, hamabi ohialdeko agiria igori dialaik erakunde armatiak gara kasetaien. Bai gori gara ziko herriel kargoan bimila hamaseeko budjeta boskatu iki da, investizamentu handan bat eginen da, hoietan aipatzen halda mediateka berria eta funtsian hunek ondoko hilabetien bortak zabaltuko dutue, obra handietan abiatzekua dae, pisina berri Beria bost miliu euro koste behar luke hunek estadoan uh, sos partia ekipitzen aidelakoz etxe eta lur zergak ehuneko boste zementatziae erabakik izan da. Eta haratsuntako hitzordiek ohartaz detzagun bi mahanengu Sipri Alberti Bidek istantian arrestiko seietan miaritzeko mediatekan Euskal Elisaen istoia aipatuko du eta zazpionetan aldiz bayanoko hiri barneko mediatekan pastual solas katalina de erauso eta gaurko pastualak geia izanen da eta horren aipatzeko Nikolo Lugaro eta e inhitz iriart ondoko hitzordia beriekin sari seietan. Eskuberoak! Beroberoak! Eskuberoak! Egunon entzule fidelak eh, eskurberoak hilabetearen azken artelen guziz bezala etortzen dira erratiaren animatzera ahatzeko bederatzietan eta errepika hilabetearen lehen astezkenarekin berriz bederatzietan. Ordeon, esan elduden astelenean zien irratiaren piztia. Izan nuntza entzuleak, adio! Euskaraz bizi eguna antolatuko du larun batean bai honan, Euskal Herrian Euskaraz elkarteak. Ainoa Zestau eta Eider Lopez, Euskal Herrian Euskarazeko kideak, ostiraluntako gomitak goiz behin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, putz, itzeta itzeta itzeta putz, putz, eta justuki Euskararen eh, eguna izanen baita baionan larun batean eh, sorkun ere hor izanen da maia muruagaren gomita kantuz kantun laster daukuna seiak aintzin. Prentxan berriarekin asteko hauzitegia eh, tegia eta gaurko hauzia lau 2008 sumarioko hauzipetuak ez dituzte presondegian sartuko prokuradorearekin akordioa egin ondotik. Hau da berrian den eh, titulua Gorka Zabala, Enigo González, Iker Moreno, Gorka Maiota, Jon Patxi, Arratibel hauzipetuei zigor eskariak beraz murriztu dizkiete sortzi urterik bira. Urrengo epaiketak ondoko hilabetean izanen dira, bestelako loturak bera, beraz azt nugal um, izan zen kampaina laguntza alderantziz azt nugal beraz kampainaren hausia uh, zen hau beraz berrian gai nagusi argian ere gorka maioren uh, adierazpenak ikusten aldituzie bideo baten bidez uh, argian beraz hasieran eta eta hori beste da bidetan ez da onako aipamenik. Beste gaina gusi bat eh, Europa eta lege boskatze berri bat. Egaldietako bidaiarien datu bilketa polemikoa onartu du Europako lege biltzareak. Lege biltzareak zuduesten ere aipagai, zuduesten aliz titulu hau emaiten du terrorismoa e, airean izango diren bideiari guzien informazioak edo fitxatuak izanen dira Europan uh, e, 2008an aurkeztu zuten lehen aldikotz bideiarien datuak jasotzeko eta partekatzeko proposamena, baina orain arte ez du aurrera egin askatasun zibilak urratzen dituelako Eta erran bezala, beraz, hor eh, argudioak bazituzten Parisko eta Bruselako atentatuak izan dira argudio nagusiak gaur Europako egazkin bidaiari guzien datuen kontrol zorrotza egiteko. Berrian aipagai eta zudu ezten erran Beste gai bat ere ikur frankista bat gutiago eta hori Nafarroan jodez noko kondearen izena kendua askatasun plaza inauguratu dute Iruñan. Izen aldaketa txalo artean hartu dute fusilatuen senideek eta memoria historikoaren aldeko elkarteak, bazuen urteak, elkarteak gadetzen zuela izen hori hortik kendua izan dadin, baina upn orain arte beti ez estatu zuen galde hori berrogeita mar mila pertsona uh, eriotz kondenara eh, kondenatu izana beraz uh, eh, xalatu zuten xalatzen zuen elkarteak jodez no beraz izenik ez gehiago berrian aipagai eta bestalde gaurko gai nagusia uh, titulua ere berriak emaiten duena arma sorta bat erabat zigilatu du etak eta bide hortan urrats gehiago egiteko asmoa azaldu du. Barne komunikazio batean erakundeak azaldu du armagabetze prozesua Estela gel ditu 2008an asizenetik, baina bai motel du ageriko arrazoinak tarteko ala ere bai estatu du prozesu horrekin jarraitzen duela eta bere asmoa dela urratx berriak egitea albidetuko dion armen zigilatze maila baterat iristea. Hori beraz gai nagusi gaur ere kaseta puntu eusen etak armagabetze prozesuan entzinatzeko sustengoak sekatzen ditu tituluarekin eta media bazken berdin bainan frantxexez. Argian bestalde Asier López kazetaria agertzen da, argiako kazetaria beraz, bere elkarrizketaren eh, hitzak agertzen dira, isuna onartuko bagenu, urrengoak zigortzeko ateak parez pare irekiko genituzke, ramezala Asier Lópezak isun bat eh, badu pagatzeko argazki batzu emaiteagatik Twitteren, atxiloketa baten argazkiak, horretarazteko, eta berak eta sustut argia kazetak erabaki dute ez pagatzea protesta gisa. Eta ongit Gipuzkoara aberatsa bazira. Hemen iritzi artikulu bat ere argian, Gipuzkoako foru aldundiak hartu erabaki baten ondutik, Diru sagerak bermatzeko laguntzak kenduko baititu Gipuzkoak eta pepek egin zuen bezala orain. Ea jota da etorkinak diru laguntzetatik bizitzerat datozela iradoki nuena. Hau baitzen, beraz, haien argudioak, joak. Azeta puntu eusen bestalde, fleurimero jiz eta boadarziko kartzeletan protestan dira euskal presoak baldintzen okertzea salatzeko eta trasladoa eskatzeko protestak eramaiten dituzte bertan euskal presoak. Lausoka dantzari munduko marka lortzen entxatuko dira laverna salan, kasetan ere xetasunak eh, hortaz eta bukateko prentsaitzuli hau ziduestekin. Lehen gai gisa, ez tabaida eh, artean François Hollande eh, posizio Txagean txarrean iduriz iritzi gean. Iritzia justuki gaur kazetarien iritzirik ez eh, eta alabeharko ea eh, ondoko astan gehiago baditugun hemen txe bainan eh, orain zinkieta kantuz kantu laster haipatuko dugu antzigabe maia muruagarekin sorkun haipatuko du gaur baina lehenik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz putz. Eta erran bezala, EHZ eta festivala ipatuko dugu orain, uh, oartu ziste, uh, badu bi egun EHZ eta festivalari begirako egitaraua, gertzen ari dela, poliki-poliki, beraz egunez egun, eta be hori baliatuko dugu ere EHZ eta elkartea aipatzeko gurekin dugu polinguen, polinguel barkatu ahatsalde hona. Ahatsalde hona. EHZ eta festivala beraz jamezala egitaragua aipatzekoa bukaeran gehiago aipatuko dugu, baina e, festivala bete aipatzen dugu ustailean, hor urbildu haintzin e, astengira aipatzen, baina e, festivala izaiteaz gain, elkarte bat da eta urtean zehar lan egiten duen elkarte bat. Bai, biztan da, EHZ eta urtean zehar ere ibiltzen da, badira hainbat komisio lan egiten dutenak urtean zehar, komisioak dira lan taldeak, Orduan eh, horiek uh, dute gitaragoa prestatzen EHZ eta festivalari begira, baina badira ere urtean zer antolatzen dituztenak eh, eh, ekimenak, adibidez mintzaldiak, zinemaldiak, kontertuak eta abar. Orduan, uh, bai, ez da bakarrik hiru eguneko festival bat, baita ere elkarte bat uh, urte osoan bizi dena eta Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan. Mm urtean zer, beraz zer pasatzen da komisio hoietan, eh, ondoko urteko festivala jadanik uh, urrian uh, aipatzen dute? Bai, biztan da, hasten gira lema barrazten, gure idoa behiz pentsatzen eta Eh, gure artean uh, alde batetik bilana egiten dugu, eta bestaletik hasten gira prestatzen aurrengo festivala, eh, hor duan hor uh, gira denak, fiskat, uh, fiskat gauza behiak aipatzeko, ze pasatzen den urtean zehar, ze nahi dugun transmitito, balore edo prinsipio bezala, ze uh, nahi dugun aurten, eta hori guztia gure artean gogoetatzen dugu, Eta gero eh, eta gero taldeak osatzen dira eh, urrengo festivala prestatzeko baita ere eh, uh, ekimen dezurinak antolatzeko. Mm, uh, Gogoetatzen dugu, uh, uh, Polin, hor uh, eh, EHZ eta festivalaren uh, webgunean ibilini ibiliniz ere pixka bat, berritoa izan dena, artetik erraiteko, eta bada sail bat, hor uh, proiektuetan sartzen dena, gogo eta prozesua, EHZ eta festivala gogo eta fase batean sartu da, ze gogo da hor, Orokorki edo nola? Ordan bai, aurten hasi dugu gogoeta bat, fiskat gure barne antoraketa behiz pentsatzeko eh, laguntzaileekin batera. Ordan, hori uh, piztu dugu, zeren uh, ikusi dugu laguntzailean artean, uh, berdin antolaketa modu behi batzuk nahi ginituela plantan ezari, horietan ikusten aldugu hainbat elkarteetan eta eta eta mugimenduan badera galdera bat horizontaltasunari begira, orduan badu aspaldi festivalan martxan dela, eta antolaketa baten inguruan antolatua dela. Eta aurten egin nuen pixkat bultzatu hori, eh, hori uh, zontaltasun batera uh, iritsi, egan nahi du, uh, eh, laguntzaile guziak parte hartzen alko dutela urtean zehar antolakuntzan, eta hierarkizazio hori uh, dantaldean artean hautsi, ordoan horregatik uh, uh, hainbat egun antolatu ditugu laguntzaileekin batera, horren inguruan gogoetatzeko, jakiteko nola funtzionaltzen algiren denak batera, eta ez bakarrik taldeka edo zatiturik. Mhm. Eh, hori mm -hmm. uh, ere antolatu dugu laguntzaideak uh, eh, eh, ukaiteko, egia da batzutan laguntzaideak ibulitzen direra bakarrik hiru egunetan, eta haien tokia ez utera baita ez bada ikusten urtean zehar lan egiteko, edo guk ere berdin aukera ez dugu ora dener parte hartzeko, Eta hori izan da gure gogo eta bat alde batetik irarkizazio hori hautsi eta bestaldetik eh, laguntze gure guztiak negintuen gomitatu eh, gure elkartean. Ordan eh, espero prozesu hori untsa marxan dela, zen momentuko bizkin tezgarria izan da, jende anitz eta dezberdinak etorri dira gogo eta atzera bai, bai onara, bai azparnera eta abar, Ordan prozesu hori be, uh, garatzen ari da, eh, ez da oinu eta anitzurte entzatzen ustez uh, da eta, eta da, ordan hori da, gure, gure asmoa da idekitzea eta batez ere berri zantolatzea barne, barne mhm. Barne gogoeta, eh, beti importantea da edo noren azkenean, uh, justuke ipatzen ziren laguntzailean laguntzaileak ere leku bat atseman dezaten edo implikatzeko ere, zentagia da, iru egu egunetan pentsatzen dugu laguntzaileak eh, denakortik eh, pasagira, eh, parkin itzuli bat, ostatuan ere itzuli bat, eta ondotik festa, azkenean besoak bakarrik gelditzen dira, eta ez EHZ-etaren parte. Hori da, hori da, eta eh, nahi dugu laguntzaile horiek beste zerbait transmititu, ez bakarrik uh, lan egitearena, nahi eta bizki importanta izan, harremanen aldetik, eh, egia da, denak denak pasatu da hortik, diendeak ezagutu ditugu lan txandetan, bai zirkulazioan, bai ostatuan, bai hainbat uh, lekuetan, festivalian, baina harremanetatik, at, nahi ginuen pixkat eh, eta bultzatu zergatik festivala egiten den, eh, zergatik engaiatzen ginen, zergatik sortzen ginuen uh, eh, irueguneko ekimen hori, eta zergatik nahi ginuen edatu uh, festivala be urteko gertakari bat bezala, iartzezetal uh, kartea bizidadin urte antzeak ere bai, eta gure baloreak pixkat zabaldu ipar euskaregi osoan edo euskaregian uh, eh, urtean zehar. Mm -hmm. zergatik beraz egiten da EHS eta festivala ze helbururekin el, azkenean edo beste manerez batez eh, egiteko galera zer ekartzen du uh, be, erritarrei, erriko biztan lehai eta euskal bate, alde batetik, eh, beti izan da barnekalde eta kostaldean arteko desokreka hori uh, eh, biskat betetzeko, uh, festivala beti antolatua izan da barnekaldean, uh, erakusleio bat bezara, teko, bai Euskal Herrian bat kultura bat, eta kultura hori biziki importanta dela, bai izkuntzarena, bai sorkuntzaren aletik, bai, bai hainbat uh, gen aletik, dantza, ikusgahiak, gogoetak ere, uh, gogoetan itzera eramanak izan dira, ipar Euskal Herrian... Eh, betidanik eta hori nahi ginoen bultzatu eta festivala izan dadin elkar gune bat nun Euskal Herriko diendeak elkartzen tzen ziren uh, Euskal Herriari buruz gogoetatzeko eta ikusteko zer egiten zen urtean zehar eta nola bizitzen alzen Euskal Herrian eta baita ere barnekalean biztan dena mhm. eta bai kanpoko diendean ere erakusteko eh, zer zen Euskal Herria, zer zen gure Euskal Herria eta ez saltzen den Euskal Herria makasinetan edo eta olako gauzetan el eh, folklore kat joaiteko eta erakusteko uh, bizi gidera eta etan euskaraz eh, nahi gintuela bizi eta gure kulturarekin Ordan, eh, bai, eh, festivala kulturara da, politikoa da ere bai, eh, eta, eta erakusterio bat, ere alde batetik erakusteko bai. E, hemen badera gizarte bat, gizarte euskaldun bat, euskal egian bizi dena, eta dain duena bizi, erakusteko badera dinamika bat gure artean, eta biztan da, gazteak ere eramaiten aldutela festival bat, edo ekimen bat, eta gogoetak e, beriziki. Hor, beraz, jamezala, hasteuntan EHZ eta deitzen du, jadanez, jadanik hasi zen bere egitaraua argitaratzen, menan hor egunez egun beraz egitaraua ateratzen eh, ari da. E, aurtengo lema, zenta urtero bada ideia bat, ere helburu bat edo lema bat, aurtengo leman sorginak eta zelaiak. Bai, hori da, sorgin zelaian gurea asma, ordan, zergatik lema hori, e, eh, piskat bitzi asemaiten aldugu, baina e, sorgin zelaiarena pentsatua izan zen, e, Eh, biskat esperimentazio gune bat eh, bezala irudikatzeko festivala, egia da gauza anitz eh, egin ditugura festivalian, baso berriak sortuak izan dira, komunidorak ere asmatu ditugu, eta inbat gauza, eta erakusteko ba, gune bat zela edo toki bat nun denek zerbait sortzen altzuten, e, sorgin nahi du hori erakutsi piskat eta gure asma, ba, gure bidea asma dezagun sorgin zelaia hortan, beldur neurri gabe eta zinez uh, gure kulturarekin batera gurea egiten aldugula eta gurea eraikitzen al eh, ginoera biskat uh, autogestioaren inguruko gogoeta bada ere. Mhm. Orduan hor, egitaraua bukatzeko, berdin bi egunez jadanik hasi dira izen batzu agertzen, proiektu batzu, tailer batzu, eta be laster ere uh, seiak aldera edo seiterdiak aldera berriz uh, egitarauen parte bat argitaratuko du eta festivalak. Zuk, Polingel, zer uh, ah, azpimaratuko sinuke orain arte? Argitaratua izan denarekiko? <laughs> Batira, aniz gauza, zaila da, da bat edo bi azpimaratzea, baina uh, eh, eh, konzertuen aldetik eh, The Hum Jacks taldea, Uh, bizkin teras zaut eta zaigu hor The Ram Jacks da Irlandako tale bat, fez, dira uh, Eskoziatik eta Irlandatik exilatuak izan diren eh, eh, musikariak Australian bizi direnak baina berri zartzen dituztenak uh, tradi, tradizionak edo Irlandako soinu, soinuak ere bai eta punkera eramaiten dituztenak, ordan hori da uh, punk uh, talde bat Irlandatik eldoa. Gero badugu ere mamut taldea, uh, eh, rock frogi egiten duena, eta bere beriztasuna da Islandiara dela eta haien izkuntzan uh, eh, ari direra. Eh, gero ere segitzeko kontzertuetan, bada Lumi, Euskal Tadea, guai ezagutzen duguna, naia eta matizen proiektua, hori ere galaldian ikusiko dugu eh, maiatzenen ogoita batan, baita ere festibalean, eta bukatzeko eskean kristo, bon, ba, bizkaiatik edduen pale bat duna ere bai, ezaguzen duguna. Eh, eta hor eh, nahi dut azumaratu ere festivalian ez dira bakarrik konzertuak eta aitzelierrak aipatzeko okupazio tailera azumaratuko dut, okupazioa zer da gune batera joaitea eta han bizitzea edo horako zerbait. Ordan hor okupazioa aipatzeko uh, izanen dira bi atal, bai bat eh, teorikoa eta bestea praktikoa, nola legez egiten den uh, okupazioa behmatzeko eto, eta beste nola praktikan okupatu, orduan nola elektrizitatea atseman, uh, nola zerrailak hau olako gauzak, uh, bizki uh, praktikoak eta interrogeziak uh, gure garaian, jakinez uh, etxe anitz uh, eh, utxak direla guai euskal egian eta bizitzeko beste molde bak tere bultzatzeko uh, beste aldetik izan nendira eta uh, buduarena uh, eta abar eta ez dira bakarrik eta izanen, izanen dira ere bai ikusgarriak, orduan antzerkia, beti bezala, uh, libre zion taldearekin, bi antzerkirari dira egiten zenak antzerki mutua, boterea eta haien ondorioak aipatzen dituzte, uh, gero txarangak beti, aurten kakimokekeko txarangarekin, basena fartajak, eta eskuz-esku ere dantza, uh, dantza izanen da, kongotik dutena, eta iduriz publikoak ere parte hartzen alko du uh, dantza hortan eta perkusioak izanen dira ere bai ordona e, segura aski sortuko du giro berezi bat gure zelaie handian eta ara gomitatzen zaituztegu e, hortatze ditea eta parte hartzea garroako gunean ere aurten ah, eh, ere hori izanen dena biztan da. Eta beraz urizati bat, eh, e eta festivalaren egitarauak segitzen baitu argitaratzen. Gaur eta bihar, ebe eh, Polin Guel, mil esker eta laste jarte? Mil esker eta bai laste jarte, zeurro. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Kantuz kantu, aipatzen dugu orain eta gurekin maia buruaga arratsaldeon Arratxaldeon arantza. Kantari bat zurekilan, larun larumatean. Bai, eta ze kantaria, eh, bai. ibilbide oparoa izatuena eta estilo ezberdinetan ere ikusi izan duguna. Gaur eh, ba sorkuni buruz interesatuko gara eta larun batuntan entzunal izango dugu bere diska berria orain dela gutxi plazaratu baitzuen eh, ziklomorfosia izeneko lana. Entzunal duzu. Eh, zati batzu entzun egia geharan, ez dut diskoa osoki entzun. Bo ez naiz zale handi bat egia geharanen dute. Ba bai, esan. <laughs> Baina eh, entzun behar eh, diskaz, eh, aurreko diskei konparatu zala ere aldaketa batekin eh, Hori bai. dator. Hori mm. segur alda esperientzia berri bat, ez, eh, ere maiten du hor estiloan aldaketan hautsa bederen ongi baliatzen du bai, estiloan, aldi hontan, diskontan, e, eh, funk, jazz, soul eta reggae eh, ritmoak ekartzen baititu gurera, ohitua ginen berarekin eh, rock eh, mundu hortan, ez? E, ari baitzen gehien bat eta berezia da diska, em, erritmo dantzagarriak baldin badira ere, letrak oso tristeak, beltzak baitira eta esan behar da, ba, bere bizipenetatik edo berak ikusitatokotik e, kantu horiek direla, eta Aider Rodriguez idazlaren laguntza izan duela eh, kantuen idazterako orduan. Mhm. Ados, eta beraz eh, disko proiektu hori, beretzat, sorkunentzat, eh, disko horrek badu, zagit, kutsu berezi bat? bai, eh, diska guztiak izaten dira bereziak, e, aipagarria da bere aurreko bakarkako diskatik urte asko, e, pasa direla, zortzi urte hain zuzen ere, ez dezagun antzere, orain dela bi urte gutxi gora bera, e, kas batekin alako itzulera e, mugatu bat egin zutela, bai eta aldi juntan ba, disko bat ateratzeko gogoa zuen, eh? naiz da orain dela urte zunbaitzu eh, esan zuen, bo, nik ez, du, eh, ez, ez zuela gehiago segituko musikan, baina begira, itzuli, itzuli eginda. Mhm. Sorkun, beraz, larumat goizean maia muruagarekin, kantuz kantu eman kizunan, eta baionan izango da, bereziki, eh? ipatzen aldugu, larumat arratxaldan Euskaraz eh, bizi nahi dut egunakari. Hori da, eta hartara, ba, baionan izango dugunaren guztu, haintzin guztu gisa, ba, bere diskagu kantuak entzungo ditugu, eta berekin eh, solastuko mm, gara, ba, atxalde, goizeko amaiketatik aurrera, bai. atxalde horrein dela. <laughs> Atxaldean ere izango da, soia bezala bai. bostetan, horregatik, hori zinuen erran nahi. Eh, agurtzeko, baduzu kantu bat, berezik entzuna izinukena, disko hartatik? Bagian e, ziklomorfosia kantu antzun dezakegu, e, diskari izen ematen diona eta nahiko berezia badena, e, ziklomorfosian hitz asmatu bait da, hitz e, joko bat egiten du metamorfosia eta ziklotimiarekin, ziklotimia ba ez dakit eritasuna esaten alde, baina e, eritasun berezi bat da orain dela bost urte diagnostikatu ziotena eta da ez da bipolaritatera iristen, baina eh, esan daiteke bipolaritatearen eh, aizpa txikia dela, ez? Eh, ba, oso depresio handi bat izan zuen, naiz da, ez zen depresioa, baizik eta ziklotimia. Ba, itz joko horrekin, eta bere sentimenduak azaleratuz e, ziklomorfosia izeneko katua atundu du Eide Rodriguezen e, ba, letrek. Ados, ba, behigia da beste, beste zerbait emaiten duela kantu zuterakoan e, eh, badakigularik zer egan nahi duen gibelan. Ez nekien orain arte, ebe maia muruaga, mire esker handi bat eta larun bat arte. Zuri, gero arte. Ziklomorfosia Barruko lupetzan bizizaren monstroa Gure pelo zipertzetan Etxipena ondakinez Eta itxazbelarrez Egin dago kalbina Astea Abandonatzea bada Hitu bat, pampin bat Baina gauza tristagoak bizi dira Nire barruko lupetzan Eskantzan hartutako hoteleko araztasunen bezala larun batean, aktualitatean, Euskal Iratietan maia muruagaren gomita izango da kantuz kantu emankizunan ameketan eta txaldeko bostetan eta gauean, beraz, bai Euskaraz bizi nahi dut egunakari, egun ondia, beraz, bai honan ere jesarbatzen alduziena. Euskaraz bizi eguna antolatuko du larun batean bai honan, Euskal Herrian Euskaraz elkarteak, Ainoa Zestau eta Eider Lopez, Euskal Herrian Euskarazeko kideak, ostira luntako gomitak goiz behin. Eta horrekin agurtzen zaituztet gaurko, itz eta putze mankizuna hortan bukatzen da, eta bihar gauean eduzi itzordua berriz. Behatziak eterditan itz eta putzen hasteuntan pasadenaren bilduma bat entzuteko, nahi baduzie eta berdin larumatean atxaldeko lauetan, seiak euskal irretietan.